altaar vir brandoffers en spijsoffers en slagoffers te bouwen. nie. Ons weet daar is net een altaar wat hiervoor gebruik kan worden, en dit is die een by die tabernakel, die altaar van die Heere ons God. Toe die priester Pinas en die ander leiers van die volk wat saam met hom daar was, die woorde hoor, het dit hulle geris gestel. Toe sê Pinas die sien van die priester Eleazar vir die stamme van Reuben, Gad en die halve man as stam nou weet ons die Heere is bij ons. Jelle was niet ontrouw aan die Heere nie en het niet teen om in opstand gekom soos ons gedink het nie. Inteendeel, jelle het juist gekeerd dat die Heere die Israëlieten straf. Hiermee is Pinaas die sien van die priester Eleazar en die ander leiers van die volk uitgeleid weg, terug Kanaan toe om aan die Israëlieten te gaan rapporteren. Die Israëlieten was tevreden met wat hulle gehoor het en hulle het God geloof. Hiermee was al hulle oorlogsbraaikies ook op een eind. Die mensen van Ribben en Gad het die altaar, getuie, genoem, want, het hulle gesê, dit dien as getuie dat die Heere God is.